Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asarini sunduq. Yoqtirib anglaysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Vaqif va uning munosabatli masalalar. 1273-savol. Vaqif degan nima? Javob. Vaqif ئىگدارچىلىقنىڭ مەلۇم bir qismini ياخشىلىق يوللىرىدىن مۇئەييەن bir تەرەپكە ئۇنىڭ پايدىسىدىن مەنپەئەتلىنىشى ئۈچۈن ئاتىۋېتىش دېگەنلىك بولۇپ savobi üzülməydiğən sədəqə cariyə əməllərdən biridir. Vaqf qilishning şərti. 1274-cü sual. Vaqf qilishning şərti nima? Cavab. Vaqf qilishning şərti tövəndikcə. 1. Vaqf qilğuvchining balog'at yeshiga yetgan bo'lishi. 2. Vaqf qilğuvchining aqli joyida bo'lishi. Üçüncü, vaqf qilg'uvchining vaqfini o'z ixtiyori bilan qilishi. To'rtinchi, vaqf qilg'uvchining vaqf qiladigan narsaga ega bo'lishi. Beshinchi, vaqf qilmoqchi bo'lgan narsaning муайян bo'lishi. Oltinchi, vaqf sabablik haq egasiga yoki varislarga ziyon yetmasligi. Yettinchi, harom narsani vaqf qilmaslik yoki harom ish qiladigan o'ringa vaqf qilmaslik. Masalan, haroq yoki cho'shqaga o'xshash harom narsalarni vaqf yoki qavoqxonaga tonsxonaga yoki dinsizlikni axloqsizlikni tashviq qiladigan o'rinlarga bir narsa vaqf qilganga o'xshash vaqfning turlari 1275 savol qancha turlik vaqf bor javob vaqf ikki turlik bo'lib biri xayriyat vaqfisi yana biri avlod vaqfisidir 1276 savol xayriyat vaqfisi degan nima javob xayriyat vaqfisi mujohidlarning ilm tahsil qilguvchilarning yo'lda qolgan muhojirlarning feqirlarning manfaatlanishi uchun yoki masjid maktab madrasa doktorxona ko'rik silish yo'l yasash quduq qazishga o'xshagan umumiy xalq manfaatlanadigan yaxshi ishlar uchun atab qilingan vaqfidir 1277 savol avlod vaqfisi degan nima javob avlod vaqfisi vaqf qo'g'uvchining o'z farzandlari va farzandlarining farzandlari foydalanish uchun otib o'tgan vaqfisi bo'lib bu xildagi vaqtdan foydalanish vaqf qilg'uvchining urug' avlodi bilalli cheklanadi vaqf qilishning foydasi va fazilati ming ikki yuz yetmish sakkizinchi savol vaqf qilishning qandoq foydasi bor javob vaqfning foydasi nihoyat ko'p bo'lib ular tuvanligicha birinchi birovning qilib qo'ygan vaqfisidan kishilar manfaatlanadi nurg'ulg'an ehtiyoj egilari musofirlar ojiz o'ruqlar yetim yesirlar ilm tahsil qilish yo'lidagi kishilar shu vaqiflarning yardım bilan hojatlarini qomdaydi. Masalan, ajdodlarimiz o'tmishlarda borgan ba'zi joylarda shu zamonlarga nisbatan hashamatli binolarni setib olib, Alloh yo'lida vaqf qilib qo'yganlikdan Ana vatandan Pokiston va Saudiya Arabiston qatorliq mamlakatlarga chiqqan hojilar bu mamlakatlarda turib qolgan yo'qsul Uyg'urlar va ilm tahsil qilish yo'lidagi taliblar bu vaqf binolaridan foydalanganға o'xshash. 2. Vaqtla umumga manfaatlik bo'lgan nurg'unlagan yaxshi ishlarga turtki bo'lib kelmoqda. Masalan, islom mamlakatlarida nurg'unlagan maktab, madrasalar, doktorxonalar, kutubxonalar, masjidlar, darul aytamlar, Пекір оқуғычыларының дәрістік құраллары вә киім кечек, әтті емек ішмәклері вәқіплерден тәмін етіледі. Мұсылмалар әзелден вәқіпшілерге ko'ngil bo'lib kelmoqda. Islom mamlakatlarida mol mulkning hammasini yoki bir qismini Alloh yo'lida yaxshilik yo'llariga vaqf qilib o'tganlar nihoyat ko'p. Masalan, podshoh Faysal vaqfi islomga xizmat qiluvchilarga har yili ma'lum miqdorda mukofot tarqitib kelmoqda. Dunyoda mol mulkini xayriyat ishlariga otab vaqf qilib o'tganlar musulmonlarni emas, balki g'arb dunyosida insoniyat tuyg'usi bilan mol mulkini insoniyatga foydali bo'lgan ishlar uchun vaqf qilib o'tganlar ko'p. Nobel mukofoti buning misoli. 1279 savol vaqf qilishning qandoq fazilati bor? Javob. Vaqf qilish sadaqa jariya, savobi uzilmasdan davom qilib turadigan sadaqaning o'zidir. Vaqf qiluvchining qilgan vaqfisidan kishilar foydalangan muddatgacha savobi uningga yetib turadi. 1280 savol vaqfning shartlari bo'lamdi? Javob. Har qandoq bir narsani vaqf qiluvchi, uningdan foydalanish qandaq kishilar uchun yo'lliq bo'ladiganligini belgilab ba'zi shartlarni qayd qiladi bu shartlarmi vaqtning taqozosiga va islom shariatining ro'yiga uyg'un kelish sharti bilan kuchga ega qilinadi aksicha holda amal qilinmaydi shuningdek vaqtini xolisi o'zi yoki varislari sota oladiganligini yoki vaqtini davomlashtirishdan yenib olaoladiganligi shart qilsa mundaq shart e'tiborga ilinmaydi saudiya arabistondagi uyg'ur vaqtpalari uyg'urlar azaldan mard sexi qo'li kang millat bo'lib bu xususda boshqa millatlarga ulgu yoritib kelgan uyg'urlar avlodlarining g'imini yeyish va ular uchun bir mehnat bira to'hfa qoldirib ketishni milliy va diniy burchi deb biladi uyg'urlardan ұйғырлардың safarga otlanganlari musofirchilikning qattiqligi va вә әл qiyinligini his qilgandan keyin keyingi avlodlarning g'imini yeganlikdan ular makka va madina shaharlarining өз заманларына nisbatan eng hashamatli binolarni setib elib, Uyg'ur elidan haramga keladigan keyingi avlodlari uchun vaqf qilib qo'ygan ekan. Hozir Saudiya Arabistonining Makka va Madina shaharlarida Uyg'ur elining har qaysi shahar va nohiyalarining nomida vaqf qilingan binolar ko'pdir. Vaqf binolari bu joyda ribat deb ataladi. Uyg'urlarning bu joylardagi vaqf binolari Qashqar ribat, Kuchar ribat, Otish ribat, Qotan ribat, Qog'iliq ribat shayar ribat o'chat ribat oqso ribat va kiriya ribat degan nomlar bilan mashhurdir o'tmishdagi uyg'urlarning sehiyligi mardligi va avlodlarining g'imini yeyishdek mas'uliyatparvarligi turtkisi bilan barliq kelgan bu ribatlar uyg'ur elidagi haj va umr qilish uchun makkaga keladigan uyg'urlarning birdan bir yetib qopish o'rniga aylangan bu ribatlarning bo'lganligi uchun uyg'ur hojilar yetib qopadigan joyning g'imini qilmaydigan bo'lgan Madina Munavvar shahridagi Xotan vaqfi Saudi Arabistonining Madina Munavvar shahridagi Xotan vaqfi 21-asrda qayta silingan tunji vaqf binosi hisoblanadi. Aslida u 1961-yili Uyg'ur elining Xotan viloyatidan kelgan Ibrohim qori Domillamning boshchiligida silingan ribat ekan. Bu ribatqa Madinada yerlashib qolgan xotellik davlat Niyoz Hojimning o'g'li Abdulloh davlat mas'ul bo'lgandan keyin u kishi ribatni qayta selib chiqishga bel bog'lab, Saudi Arabistonidagi Uyg'urlarning yordam qilishini so'ragan. Natijada Madinadagi xoten ribat 2005 yili Saudi Arabistonidagi Uyg'urlarning yordami bilan 6 qavatli qilib, yangi zamonga loyiq shaklda qaytadan bino qilingan. Pütüb chiqishiga 2 میلیون Saudiya Arabistoni ریاله taxminan 550 ming Amerika dollari ketgan. Makka mukarrama shahridagi Yaqub badavlat vaqfi. Buningdan taxminan 150 yil ilgari Uyg'ur elida 14 yil hokimiyat yurgizgan Farg'onilik Yoqubbek badavlat Saudiya Arabistonining Makka mukarrama shahrida Masjidi Haramning yanida Uyg'ur elidan haj va umrga keladiganlarning yetib qopish uchun vaqt tasdiq qildirgan ekan. keyingi vaqtlarda bu vaqfining o'rnini saqlanib qolgan bo'lib keyincha ma'lum bir sherkat vaqfining o'rniga mehmon kutish selib ma'lum muddat foydalangandan keyin qaytirib berishga kelishib o'rniga hashamatli mehmon kutish solgan 2002 yili haramning atrofini kengaytirish plani bilan bu mehmon kutish yiqitilib tashlanib o'rniga hukumat ko'p miqdorda pul bergan bu vaqfaga mas'ul bo'lganlar Hökumət bəgən məzgür pulunun bir qısımıqa Məkkinin davar küdəydiyə yeridən 6 qəvətlik bir binanı setib ağan. Hazır bu vakfının biri Uygur, yana biri Özbek iki mesulü var. Ciddi şehirdeki Yakup Bedölet vakfi. Yakup Bedölet Saudi Arabistan'ın port şehri ciddi şehirde muşundak vakf tesis kıldırgan iken, Mekke ve Medine şehirlerde Uygur ilideki her bir şehrinin namı da vakf binalar boğan bolsa mu, ciddi şehirde birli Yakup Bey vakfistan başka bir mi vakf yok iken. Ciddi şehirde yerleşip kalan Uygurlarının pişkademlerden Abdülhamid Hacim'nin etip berişçe, Jiddi shahridagi Yaqubbek vaqfi o'tmishlarda Uyg'ur elidan hajjiga kelguvchilarning Makka mukarrama va Madina munavvar shaharlariga o'tishdan burun panohlanishi uchun to'limo ahamiyatli o'rin tutgan ekan. O'tmishda Jiddi shahridagi Yaqub Badavlat vaqfiga Yangisar Abdullah Buxoriy degan kishi mas'ul ekan. Bu zamonlarda hajjiga keldiganlar asosan paraxut bilan Jiddiga kelib, ondan Makka ga kiradi ekan. Abdullah Buxoriy har yili Jiddi shahridagi dengiz bo'yiga chiqib paraxut bilan kelgan uyg'ur hojilarni kutib olib yoqubbek vaqfisiga ekan. uyg'ur elidan chatallarga chiqish yo'li etilgandan keyin bu vaqfiga tushish uchun odam kammaganlikdan uzun zaman parvizsiz tashlanib qilish sababi bilan mazkur vaqt binosi hukumatning vaqflariga qo'shib etilgan ekan yaqinqi yillardan beri uyg'urlar birlashib bu vaqfini hukumatning qo'lidan qaytirib ilishni qaror qilib bu ishning orqasidan mengishgan bo'lib vasiyat bo'yicha saudiya arabistonining har qaysi shaharlaridagi uyg'urlar shu kishining vaqfini qaytirib elishni ma'qul ko'rganligini bildirib mahkamadan vakolatnoma chiqarish lozim keladi ekan uyg'urlar o'z orasida biror ittifoqqa kelanmaganligi sababli bu ishmi amalga oshmagan ekan bu vaqfning o'rniga birlari to'rt qavatli bino selib olgan bo'lib o'n yildan keyin hukumat vaqfisiga qaytirib berdi ekan vaqfning o'rni jiddiy shahrining yer zimini eng qimmat bo'lgan xosikiya degan yerga joylashgan ekan bu vaqfning o'rni hozirgi kunda oz deganda 5 million amerika dollariga yaraydi ekan hozir bu vaqfning o'rniga selingan magazin va oila quruvlaridan kirdigan yillik kirim 500 ming real taxminan 130 ming dollarga yetadi ekan madina munavvar shahridagi qashqar vaqfi madina shahridagi qashqar vaqfi hozir avlod vaqfi sifatida kiraga qo'yilmoqda 2007 yili iyul e oyida biz Madinadagi Xotan vaqfining mas'uli Abdulla Davlat ikimiz Qashqar vaqfining mas'uli Abdulmajid Sodiq Obodi degan kishi bilan suhbat o'tkazganimizda bu kishi Madinada Qashqar vaqfi deydigan bir vaqfi yo'q. Bu bizning hammachimiz avlodlar uchun otayotgan avlod vaqfi edi degan edi. Abdulla Davlatning aytishicha, Abdulmajid Hojimning bu vaqfining egalari bilan hech qanday urug' tuqqanlik munosabati yo'q ekan. hozir hech qandaq uyg'ur bu vaqfidan foydalanmaydi ekan madinada qashqar vaqfiga oid ikki cho'ng bino bo'lib biriga hozir abdulmajid sodiq obodiyning avlodlari yana biriga boshqa birisi igdorchilik qilib kelmoqda ekan makka mukarrama shahrida masjidi haramga eng yaqin bo'lgan ajiyat ko'chasining masofiy mahallisida qashqarlik hojilar tarafidan ta'sis qilingan bir qadimiy vaqfi bo'lib bir qancha yildan beri taqilib qolgan makka mukarrama shahridagi otish ribot Мәккедегі атышлық ұйғырларның пешқадамлардан мәрхум Абдул Әзіз Юнус Хажимның етіп берішче 1930 жылдары Астын атышлық содыгер Абдурахман Таш деген кіші соды ішлері үшін үрімчі тарапқа келіп атқаныда, Ақсуда бір даңда жаң сапыры үшін тәйярланып атқан күчалық тақвадар бір кіші білен ұшырышып келіп, о кішіге мен сауаплық үшін Мәккеден бір вақпа үй еліп қойышқа бір мақтар пұл топлаған едім. Yaşınıp qalğanlığım səbəblik baranmaydığan oxşayman. O pulni sizlərə bərsəm, onu Məkkədə birər atışlıqı verib qoysılar. Onun atışlıq acılar üçün birər bina elib qoyğan bolsa deb ötünüb pulni tapşırğan ekan. Abdurrahman Hacimnin şu vaxtdakı puliga Məkkənin Məsfələ Məscid məhəllisində konu atış ribat setib elingan ekan. 1987 yili Saudiya Arabiston hukumatı o'rniga yo'l va ko'rik selish zaruriyati bilan bu ribotni yiqitib tashlab, uning badiliga 1 million Amerika dollaridan ko'proq pul bergan ekan. 1988 yili Makkadagi Uyg'urlardan Abdul Aziz Hajim bilan Qosimjon Hajimlar boshchiligida iyona to'planib, 600 ming riyal, 160 ming dollarga yaqin pul yig'ish qilishgan va uni hukumat bergan pulga qo'shib, hozirgi otish ribotini setib olgan ekan. 2010 yili bu ribotning o'rni bir shirkatga 18 yillik muddatli foydalanishga berilgan. Shirkat bu ribotning o'rniga 24 qavatlik mehmon kutib selib kelishgan muddat ichida foydalanib bo'lgandan keyin otish vaqtining mas'ullariga qaytarib beradi ekan va hozirmo har yili 1 million 600 ming riyal pul to'lab turadi ekan. Makka Mukarrama shahridagi Xotan ribot Makka Mukarrama shahridagi Xotan ribot 1904-yillari xotinlik Abduqodir Hojim degan kishi tarafidan vaqf qilingan ekan. Bu ribat ta'sis qilingan vaqtdan boshlab toki 1980-yillarda Uyg'ur elidan chet ellarga chiqish yo'li ochilganiga qadar Makkadagi xotinlik ojiz o'riqlarning yetib qopish o'rni bo'lib kelgan ekan. Uyg'ur elidan hojilar kelishga boshlagandan beri Uyg'ur hojilarning Ramzon va haj mazgillarida birdan-bir yetib qopish o'rniga aylangan. Bu ribatning boshqa Uyg'ur ribatlariga nisbatan eng chong alayliklardan biri uning Masjid Haramga eng yaqin bo'lganligi ekan. Masjid Haramni kengaytirish zaruriyati sababli bu ribat 2004-yili Saudiya Arabiston hukumatı tomonidan yiqitib etilgan va badaliga 7 million Saudiya Arabiston puli, taxminan 2 millionga yaqin Amerika dollari berilgan ekan. Xotan ribatga oid bu mablag' Masjid Haramning atrofida qurilishga boshlagan Jabal Umar şirketining asidorligiga qo'shib o'tilgan bo'lib, yaqinda mazkur mablag'ni ishiltib Xotan ribat uchun Makka shahri ichidan yangi bino setvlashtirishchiligi davom qilmoqda ekan. Makkadagi Xotan vaqfining hozirgi mas'uli 1945 yili gomindonchilar tomonidan shahid qilingan inqilobiy shoir Bilal Azizining inisi Shamsiddin Qorajimning cho'ng o'g'li Muhammad Nur degan kishidir. Madina Munavvar shahridagi Keriya vaqfi Бұныңдың 100 жылдың көпірек вақыт елгері Керияның хәрәмге кәген бір сақаватчы Мәдіні Мұнавар шәріде Кериялікләге атап бір вақыт тәсіз қалған екен. Кейінше бұл вақпені башқұрдығалла әлемдің өткенден кейін бұл вақып егісіз қалғанлықтың үкімет бәйтулмал, үкімет башқұрдыған вақыплы қатарға өткізу алған екен. Өткен әсірінің отырларда Индістандығы оқышыны бүттірген Керия жайлық Осман Мәулеви Мәдіні Мұнавар шәрге келіп, hukumatga arz sunish orqali ming jafoda bu vaqtini qaytirib olgan va 1991 yili vafot bo'lguniga qadar o'zi boshqarib keriyadan haj va umrga kelganlarni qorishi elib mehmon qilib xizmat qilgan edi osmon mavlivining vafotidan hozirgacha bu vaqtga keriya ko'hyarlik muhammad qorajimning o'g'li umar mas'ul bo'lib kelmoqda Madina Munavvara shahridagi Keriya vaqfining o'rni shu zamondagi Masjid Nabaviyning yanada bo'lib, 1990 yillarda Masjidi Nabaviyni kengaytirishda Keriya vaqfi chekilib ketib, vaqfining o'rniga hukumat ko'p miqdorda pul bergan. Shu vaqtda Keriyliklar bu puldan ishlatib, Madina Munavvara shahrining Qurban Nozil ko'chasidan ikki cho'ng bino sotib olgan edi. Hozir bu ikki binoga tushadigan Keriyaliklar bo'lmaganlikdan, bu ikkisi mehmon kutish o'rnida ishlatilib kelinmoqda. Makka Mukarrama shahridagi Keriya vaqfi. Keriyalik mashhur olim va marhum Abdulhayqon Hojimning otasi Obul Hasan Hojim o'tgan asrning boshlarida Makka Mukarrama shahriga kelib, Keriyalik hojilarning yetib qopish uchun Makkaning Masjidi Haramga eng yaqin bo'lgan yeridan ikki qavatlik bir uyni elib vaqf qilgan ekan. Кейінше мәсчіт әрәмні кең айтышта бұл вақпы өйі чекіліп кетіп, үкімет орныға көп мақтарды пұл бәген болып, бұл пұлны ұла Мәкке атырабыда құрлы селуатқан мәлім бір құрлы шеркетінің әсідарлықығы қошқан. Керейліклі 1999 жылларда әсідарлықы қошқан пұлның пайдысыға Мәккенің Міспілі деген еріден бәшқавәтлі кішігерек бір бинаны сетіп аған. Шу вақыттан бері керейлік ажыла шу бинаға түшідіған болған. Мәккедегі керия вақпының азырқы мәсулия Keriyelik Tursun Hacim'nin oğlu Muhammed Emin Hacim degen kişidir. Uygurlar vakfılardan faydalanmaydı. Hazır Uygurlardan öz aldığı hac ömürge keldiğanlarının sani intayin azib ketkenligi, ana vatanda teşkillengen məxsus ömək bilen kelgenlerinin ömək tarafından tayyorlangan mehmonxonalarga tushganligi sababli ular Makka va Madina shaharlaridagi Uyg'ur vaqflaridan foydalanmaydi. Bu sababdan mazkur vaqfning hammasi degidek boshqa millatlarga kiraga qo'yilmoqda. Rana va uningga munosabatli masalalar. 1281 savol Rana degan nima? Javob. Rana aslisi Ar-Rahn degan arabcha so'zining Uyg'ur tilida buzilib qolinishi bo'lib, rahna go'ri deb ataladi. Rana qarz egasining qarz og'uchidan qarzini qaytarib elishi kapolatga ega qilish uchun qarzni qaytarib og'onga qadar pulga yaraydigan bir narsani tutib turishi deganlikdir. Alloh taolo Qur'on Karimda rana haqida tavsiya qilib bundoq degan: Әгәр сілі сәпәр үстіді болып қәт язалайдыған odamni таппамысаңла, bu chaqda qarz hujjati yozib berishning o'rniga rani qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi oranglarda biringlar biringlarga ishinib omonat qo'ysa u chaqda omonatni og'uvchi odam omonatni topshirsin ya'ni qarz berguvchi qarz og'uvchiga ishinib uningdan bir narsani rani olmasa qarzdor qarzni deyishgan vaqtda qaytursin. sur baqar ikki oyat Allah Taala bu oyatda qarz ishini tuvandiki üç yo'lning biri bilen bir taraf qilishni buyurgan Birinci, qarz muomalasini bu muomalaga hozir bo'lgan guvohchilarning guvohligi bilan birga yezib hujjat qilib kaldırış. ikkinchi qarz hujjatini yezib qoldirishga kotib yoki guvohchi topolmaganda xususan safar ustida bo'lganda qarz og'uchining olgan qarzini qaytirishga kapolatlik qilish uchun pulga yaraydigan biror narsani qarz berguvchining yanada rani qo'yish Üçüncü, qarz berguvchi qarz sorğan odamga ishinib uningdan qarziga hujjat yoki rani talab qilmasdan qarzi bersa qarz og'uvchining qarz bergan kishining ishonchisini suiiste'mol qilmasdan qarzni vaqti qaralida qaytirishi rani muomalasiga yo'l qo'yishning sababi ming ikki yuz sakson ikkinchi savol rani qo'yish nima uchun buyurilgan javob rani qo'yish olgan qarzni vaqti qaraldi egasiga qaytirishni kafolatlantirish uchun qo'yiladi qarz topshirib bo'lgandan keyin rani qo'yilgan narsa qaytirib ilinadi qarzi ranisining sharti Мың 283 savol. Qarz ranisining sharti nima? Javob. Qarz ranisining durust bo'lishi uchun tuvandagi shartlar hozir bo'lishi shart. 1. qoyğucu və onu tapşırıb ağucu hər har də balog'at yoshiga yetkən bo'lish. Aql oşu joyida bo'lish və tasarrufda ixtiyar egasi bo'lishdan ibarət salahiyyət bo'lishi shartdir. 2. Rəni qo'ydigan vaxtıda rəni qoyulğan nərsinin aniq bayan qılınışı. Мәсәлән, сезгә манчылык пулны палан вакыткача, палан нәрсәне рәнигә илиш шарты белән қарз берип турдым дигәнгә охшаш. 3. Рәнигә коймакчы булган нәрсәнең пулыгы ярайдыган ва саткылы булыдыган нәрсәләрдән булышы. 4. Рәнигә коймакчы булган нәрсәнең мевә ва көктәткә охшаш, тиз бузылып кетидиган нәрсәләрдән булмаслыгы шарттыр. 1284-нче суал. Рәнигә койылган нәрсәдән көпәйгән нәрсәләрне кандай кылыш кирәк? 1. Rəniga qoyulğan nərsidən köpəygən nərsilər mundaq iki türlük boludu. Birinci, rənidən köpəygən nərsilər tuxum, əsəl, süt, öynün kirası qatarlıq qoyulğan rənidən müstəqil nərsilər bolsa, o rəni qoyğan kişinin xalis haqqı olub, rəni qoyğan adam onu rəniga qoyğan nərsələrini qaytarıb elishdən burunmu elib faydalana alaydı. Amma onu qarz berib turğuchi işlətməydi. Chunki u uning haqqi emas. 2. Agar raniga qo'yilgan narsadan ko'paytilgan narsalar onasining qo'rsog'idagi balasi hayvonning ustidagi yungga o'xshash ranidan ayrilg'ili bo'lmaydigan narsalardan bo'lsa, u qarzni to'lab bo'g'uvchilik rani bilan birlikda qarz berguvchining yenida qoladi. Rani qo'yg'uvchi qarzni to'lab bo'lgandan keyin ularni rani bilan birga qaytirib oladi. Harom qilingan rani. 1285-savol. Harom qilingan rani qaysi? Javob. Harom qilingan rani ikki turlik bo'lib, ular tuvandikicha. qarz qarzigisining rani elish bilan birga qarz og'uchiga bergan qarzdan intayin az miqdorda bo'lsimi o'sim elishni shart qilib ilishi bo'lib bu jazoni xo'rliqning jumlasidan sanaladi qat'iy haromdir ikkinchi qarz egasining ranidan foydalanishini yoki uni o'stirib foyda elishni shart qilib ilishi bo'lib bumu jazoni xo'rliqning jumlasidan sanaladi qarz berguchining qarz berib turganligi badilga qarz og'uchidan qaysi bir yo'l bilan ozroq bo'lsinmi foydalanishi haromdir Chunki qarz oluvchi Alloh taoladan savob kutgan holda badalsiz beriladigan diniy va insoniy ishdir. Badalsiz qarz berib turishning savobi cho'ng. 1286-savol. Badalsiz qarz berishning qanday fazilati bor? Javob: Badalsiz qarz berib turish kishilarning hojatlarini ravo qilganning savobi nihoyat ko'pdir. Bu insoniy va iymoniy xislatga ega bo'lganlarning qiladigan ishi bo'lib, Alloh taolaning dargohida ulug' ishlardan sanaladi. payg'ambar alayhissalom kishilarning hojitini ravo qilishning fazilatini va savobining ham foydasining ko'pligini bayon qilib mundoq degan kim bira musulmonning dunyodagi qiyinchiliklardan bira qiyinchilikni hal qilib bersa alloh taolo uning qiyomat kunidagi qiyinchiliklardan bir qiyinchilikni ko'tarib yutadi kim bira yo'qsulga osonlik yaratib bersa alloh taolo uningga dunyo va oxiratda osonlik berdi kim bira musulmonning aybini yog'isa alloh taolo uning ayblarini dunyo va oxiratda yog'aydi Bəzida birodirning yordamida bo'lgan muddatcha Alloh taolo uning yordamida bo'ladi. Tirmizi rivoyat. Hajri va uningga munosabatli masalalar. 1287-ci savol. Hajr degan nima? Javob. Hajr arabcha so'z bo'lib, pul melida tasarruf qilish salohiyati bo'lmagan yetim bola, sarong, qarzga cho'kib ketgan qimorvoz isrofxo'r kasalchan qatorliqlarni ularning ilikidagi pul milni tasarruf qilishdan cheklash deganlik bo'lib yo'qirqilarning tasarruf ishlarini ularning ishlariga mas'ul bo'lgan tuqqanlar qiladi alloh taolo bu vaqtda mundoq ko'rsatgan alloh tirikchiliginglarning asosi bo'lgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar ularni yemak ichmak kiyim kechak bilan ta'minlanglar ularga chiroyli so'z qilinglar yetimlarni balog'atga yetganga qadar sinab turinglar ularni mollarni boshqara oladigan holatni bayqisanglar ularga mol mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol mulkini buzib chechib yeyolmanglar. Yetimga igdarchilik qilganlardan kimki boy ekan, yetimning mol mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Kimki yo'qsil ekan, u o'z amgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ularning mol mulkini topshirib beradigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Alloh hisob ilishga yetarlikdir. Sura Nisa 5-6 oyatlar. Saloyatsizligini tasarrufdan cheklashning sababi. 1288 savol. Yuqorqilar nima uchun tasarrufdan cheklanadi? Javob. Islom dini haq-huquqlarni zoya bo'lib ketishdan saqlashga intayin zo'r ahamiyat berganlikdan, qaysi bir sabab bilan o'zining mol-mulkini tasarruf qilish salohiyatini yo'qotgan odamni asirganlikdan, uning elish yoki setish jihatga tasarruf ishlarini uningga mas'ul bo'lgan tuqqanlarga topshiradi. yetim bola balog'atga yetib o'zining ishlarini o'zi qila oladigan normal holda surdira oladigan holatga onun uning elish va setish ishlaridagi tasarrufni uning valisi uningga kepil bo'lgan tuqqina qiladi sarang o'ngshalg'anga qadar öz mulkida tasarruf qilishdan cheklanadi qamarvoz Арақы беріліп қаваққандың шықмайдығалла, ақ чекедіғалла, қарзіге петіп кеткелі, кеселліктен бірә іш бижіремейдіғалла ма, өздерінің pul melini тәсіріп қылыштың мәне қыланыды. Уларның тәсәррүп эшләренә уларның игеләре вәлиләр кылады. Бу уларның мал мülkүне зая булып кетиштен саклаш өчендер. Тәсәррүпи чекленгәнләрнең эшләре. 1289-нчы суал. Тәсәррүпи чекленгәнләрнең барлык эшләре рәт кылынамды? Җавап. Тәсәррүп чекленгәнләрнең кылган тәсәррүпләре ике төрлек булып, өз алдыга элеп барган никах ва талакка охшаш эшләре бекар кылынмайды. Яни кылгыны хисап кылынады ва йөргизиледі. Әмма пул мелидән башкаларга карз бериш yo'qsullarga yordam qilish yaxshilik o'rinlarga otib o'tish qatorliq tasarruflari agar uning manfaatiga ziyonliq bo'lgan sharoitda bekor qilinadi yuqorqilardan faqat saronglar mustasnodir ya'ni saronglarning qilgan hech qanday bir tasarrufi yurgizilmaydi guvohlik va uningga munosabatlik masalalar ming ikki yuz to'qsoninchi savol guvohlik degan nima javob guvohlik farischa so'z bo'lib arabchasi shahodatdir ma'nisi bilgan narsaga iqror qilish deganlikdir u iqtisodiy muomalalarga o'xshash bevosita ong'iniga yoki hodislar va voqeliklardagilarga o'xshash ko'rginiga yoki muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligiga o'xshash kuchlik dalil paketlar orqali isbotlangan qilsig'maydigan haqiqatlarga ixro qilib guvohlik berganga o'xshashdir guvohlikdan o'tishning hukmi ming ikki yuz to'qson birinchi savol guvohlik berishning hukmi nima javob Бірі хақ egisining haqqini isbotlash yoki birovning yoki birovning nasibini isbotlash yoki gunohsiz birini tuhmatdan qutqizish yoki birovdan ziyonni to'sib qilish uchun guvohlik berish zarur bo'lgan vaqtda guvohlikni ado qilish farzdir. Ondaq vaqtda guvohlikni yoshirish yoki guvohlik berishdan bosh tortish ig'ir gunohlardan Әмма гунахсы birini қарлаш, яки jinoyatlarni oqlash, yoki birovni ziyonga uchirtish, yoki birovning nasabini rad qildirish uchun yolg'ondan guvohlik berish haromdir. Yolg'on guvohlik berish va uning gunohi. 1392-savol. Yolg'on guvohlik berish degan nima? Javob: yolg'on guvohlik berish birovga tuhmat qilib qilmagan ishni qildi demagan so'zni dedi deb yolg'ondan uni qorlash yoki guvohlikda haqiqatni yoshirib aksini so'zlash deganlik bo'lib yolg'ondan guvohlik berish begunoh kishilarning qinini oqqizishga haq huquqlarning zoya bo'lib ketishiga gunohsizlarning qorlanishiga gunohkorlarning jazosiz qilishga sabab bo'ladigan alloh allohga eng yomon ko'riladigan kechirgisiz eng qabih jinoyatdir bunaq jinoyatni imoni ojiz əxlaqdan nesivisi bo'lmagan razil odamlarni qiladi. Alloh taolo bundaqlarni qattiq azob bilan tahdid qiladi. Alloh taolo bundaqlarni qattiq azob bilan tahdid qilgan. Guvohlikning turlari 1393-cü sual. Guvohlik neçə turga bo'linadi? Javob. Guvohlik ikki turi bo'lib, biri e'tiqoddagi guvohlik, yana biri muomaladagi guvohlikdir. 1394-cü sual. E'tiqoddagi guvohlik qaysi? Javob. E'tiqoddagi guvohlik qalbida ishongan narsalarga tili bilan ixro qilish deganlik bo'lib bu xil guvohlikda dil bilan til ikkisi birdek ishtirok qiladi dil chin imon bilan til ixror va e'tirof bilan ishtirok qiladi shunga qandoqli bir odam allohdan boshqa hech ilohiy mabud yo'q muhammad alayhissalom allohning bandisi va elchisi degan shahodat kalimasining ma'nosiga chin dilidan ishinib tili bilan ixro qiladigan u musulmonlardan sanaladi ammo til ixro qilgan bo'lsimi Dili ishonmasa bu iymon emas, balki nifoq, ikki bo'ladi. Alloh taolo munofiqlarni tanishtirib bundoq degan. Munofiqlar sening oldingga kelgan chaqda guvohlik berimizki, sen haqiqatan Allohning payg'ambaridirsan deydi. Sening haqiqatan Allohning payg'ambari ekanligingni Alloh biladi. Alloh guvohlik berudiki, munofiqlar iymon da'vosida cho'qim yolg'onchilardir. Sura Munafiqun 1-oyat. Çünkü ola könlüde işenmegen narsalarni tilida so'zlaydi. Olanın tili bilen dili birdek bombaydı. 1295 sual. Muomaladagi guvohlik qaysi? Cevap. Muomaladagi guvohlik kishilarning ahvalıdın, ishlaridan, sifatlaridan bilgelerine aynan ixro qilish deganlikdir. 1296-savol. Muomaladagi guvohlikdan maqsad nima? Javob. Insonlar orasida yüz berib turuduğun, ərxil xil guaklıq tələb talab məqsəd? maqsad haq yoki nasabni yoki nikohni yoki taloqni yoki iddatni yoki merosni yoki tuhmatni yoki biror xabarni yoki biror ma'lumotni yoki biror ishni va yoki har qandaq bir narsani isbotlash yoki rad qilish uchundir guvohlik berishga salohiyatli bo'lishning sharti 1297 savol guvohlik berishga salohiyatli bo'lishning sharti nima javob insonlar orasidagi muamele işlerden bire ishga guvahlık bermoqchi bo'lgan guvahçının guvahlık berishga salohiyatli bo'lishining shartlari tövendikçe. birinchi musulmanlığı guvahlık bermoqchi bo'lgan odamning musulmon bo'lishi Gayri dindikilerinin musulmanlığı guvahlık berishi rad qilinadi Hanefi mezhebide musulmonlarning yurtida yashaydigan kuffarlarının musulmonlarning nikoh ishlarida guvohlik berishini durust sanaydi. ikkinchi Guvohchining aqli o'shi joyida bo'lgan birsi bo'lishi sarang yoki nervisi joyida emas birining guvohligi qabul qilinmaydi. 3. Guvohchining al ichida rostchilligi bilan tonilgan biri bo'lishi. 4. Guvohchining al ichida ishonchli kishilardan bo'lishi. 5. Guvohchining guvohlik bermoqchi bo'lgan odamni yomon ko'radigan biri bo'lmasligi. Payg'ambar alayhisalom xiyonatchiligi bilan tunilib qolgan birining qandoqli bir kishi uchun guvohlik berishini birovga dushmanlik qilayotgan birining uningga guvohlik berishini va xizmatchilarning xo'jayiniga guvohlik berishini ma'ni qilgan guvohlik berishning shartlari ming ikki yuz to'qson sakkizinchi savol guvohlikning shartlari qaysilar javob guvohlik berishning shartlari tuvandikicha birinchi guvohlikni o'z ko'zi bilan ko'rgan ishlarda ko'rdim o'z qulog'i bilan anglagan ishlarga angladim deb berish ko'may turib anglagan ishlarga ko'dim deb berilgan guvohlik qabul qilinmaydi faqat nasabni nikohni o'limni isbotlash uchun guvohchining ishonchlik ikki ar yoki bir ar ikki ayoldan aniq anglaganlar qabul qilinadi ikkinchi guvohlikning shundoq guvohlik bermanki degan lavzi bilan berilishi uchinchi guvohlik berishda guvohlikning talab qilingan san bo'yicha berilishi lozim masalan birovni zino bilan qorlagan odam to'rt qitim guvohlikdan o'tganga o'xshash guvohlikka qabul qilinmaydiganlar ming ikki yuz to'qson to'qqizinchi savol kimlarning guvohlikka qabul qilinmaydi javob tuvandikilarning bergan guvohlikka qabul qilinmaydi birinchi ota onalardan birasining bolalariga yoki bolalarning ota onasidan birasiga yoki qarindoshlardan birasiga bergan guvohlikka qabul qilinmaydi ikkinchi Әр аялларның бір-бірге бәген гуахлықы қобыл қылынмайды. Үшінші, ішкі шерікнің өздері шерікләшкен ішті бір-бірге бәген гуахлықы қобыл қылынмайды. birovning dushman tutib yurgan biriga bergan guvohlikka qabul qilinmaydi beshinchi ammo kishining onlig'idan boshqa qandoqli bir ishga bergan guvohlikka qabul qilinmaydi oltinchi yolg'onchiligi yoki tuhmatxo'rligi yoki xiyonatchiligi bilan bir qitim eg'izga chiqib qolgan odamning qaysi bir kishi uchun qaysi bir ishga bergan guvohlikka qat'iy qabul qilinmaydi yettinchi xizmatchining xo'jayiniga kadrning boshlig'iga bergan guvohlikka qabul qilinmaydi 1300 savol. Guvohchining yolg'onchiligi keyincha oshkorlansa nima qilish kerak? Javob. Birov guvohlikni butun shartlarga uyg'un holda ado qilib bo'lgandan keyin, uningdan guvohlikni qabul qilishga to'sqin bo'ladigan yolg'onchilik, xiyonatchilik, tuhmatxo'rlikqa o'xshagan illatlar ko'rilsa, uning birin uning burunqi guvohliklari rad qilinadi. Chunki tabiatidagi bu xil nacharliklar pash bo'lgan kishining burunqi guvohliklarga ishongili bo'lmaydi. Tarbiyaning odamni islah qiladiganligi bir haqiqat bo'lsa-mu, insonlarning mijoz xulqining uçtum tut bir kechidli yaxshi yoki yomon bo'lib o'zgarib ketmaydiganligi mu bir haqiqat. Guvohlikning darajalari. 1101 savol. Guvohlikning darajalari qancha? Javob. Guvohlikning darajalari 4 bo'lib, ular 1. Erla ko'proq biladigan ishlar bo'lib, bu xildagi guvohlikda ishki erning guvohligi qabul qilinadi. Masalan, nikoh, taloq, vasiyat, ilm setim, va bularga o'xshash erlar ko'proq biladigan ishlardir. Ey mu'minler, oranglardan bir kim o'ladigan chaqda vasiyat qilmoqchi bo'lsa, uningga ichinglardan ikki adil kishi guvoh bo'lsin. Sörüm ayıda 107-oyat. 2. Ayollar ko'proq biladigan ishlar bo'lib, bu kıldaki guvohlikda ayollarning guvohligi qabul qilinadi. Hatto birla ayolning guvohligi hesap qilinadi. Masalan, tuğut, qizliq, hayz, egri oyoqliq, bola emitish, nasab, ayollarning iddati, və əyiblər qatarlıq işlarda tələb qılındığan guvahlıq. Mülahizə Birov o'zining nikohlıq ayoli tuqqan balaning dadisi ekanligini inkor qilib turvasa, bu balaning shu odamning balasi ekanligiga birla ayol guvohlik bersimi, bu birla ayolning guvohligi qabul qilinib, bola shu odamga mansub qilinadi. Ammo hozirgi zamonda DNA analizi orqali nasabni isbotlash texim o'ngaylashdi. 3. iqtisodiy muomalalarda ikki erning yoki bir er ikki ayolning guvohlikqa qabul qilinadi. Masalan, ilm-setim, qarz, dana, sherkatchilik va boshqalarga o'xshash. Sizlar arlaringlardan ikki kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar ikki ar tepilmasa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir ar ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Sura Baqar 282-oyat. 4. Eri ayolni zina bilan qorlab arz qilsa, ayolni qarlashda guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun ayolning nomi bilan to'rt qitim qasam qilib beshinchi qitimligida ar bu davoyimda yolg'on aytgan bo'lsam manga allohning la'nati bo'lsin deb ta'kidlasa uning yolg'iz guvohligi qabul qilinadi xotinlarni zina bilan qorlagan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun allohning nomi bilan to'rt qitim qasam qilsin beshinchi qitimda agar yolg'onchi bo'lsam manga allohning la'nati bo'lsin desin nur surasi 6-7 oyatlar shundoqla ayol erining uni zina qildi deb qorlaganligini rad qilishda erining yolg'onchi ekanligiga allohning nomi bilan to'rt qitim qasam ichib beshinchi qitimda agar erimning gapi rost bo'ladigan bo'lsa manga allohning g'azibi bo'lsin deb ta'kidlasa ayolning o'zini oqlashda yolg'iz guvohligi qabul qilinadi خوتن کشی ایرنا یالگانچی ekanligiga الله nomi نام بلن توت qasam قسم ایسه جزاق ترتل نشتن 5 نب قلنات. باشینچ قتیم ده او ایرم اگر راستیلادم باسه ما الله نه غضب باسون دب قسم 8-9 oyatlar. بو مسئله fiqh kitoblarida la'natlanish deb دب اتلاد. قسم و اونون مناسبت مسئله له. 502 سوال قسم نیم چون جواب Qasam bir isbotlash yoki uni yolg'onga chiqarish uchun qilinadi. Birovdan ahdi misaq olganda yoki guvohlik ado qilinganda yoki bir ishga inkor qilganda yoki zaruriyat shuni taqozo qilganda qasam qildirishga to'g'ri keladi. Shuningdek, kelgusida bir ishni qilishni yoki qilmaslikni ta'kidlash uchunmi qasam qilinadi. Qasam qilish va uni qabul qilishning shartlari. 1303-savol. Qasam qilishning shartlari qaysilar? Javob: Qasam qilishning shartlari tuandikilar. Birinchi, Qasam qiluvchining musulmon balog'at yoshiga yetgan aql o'shi joyida bo'lishi. Buning asosan kichik balaning, sarangning, boshqa dindagi birisining qasami hisob qilinmaydi. Ikkinchi, Qasam qiluvchining qasamni o'z ixtiyori bilan qilgan bo'lishi, zorlanganlikdan, esida yo'qlikdan yoki xatolashganlikdan qasam qilgan odamning qasami e'tiborga ilinmaydi. Uchinchi, qasamni Allohning ismlaridan yoki sifatlaridan birasini atash bilan qilish payg'ambarlarning yoki farishtalarning yoki har qanday bir maxluqotning nomini atab qasam qilishga bo'lmaydi hamda bunda qilingan qasam hisobga olinmaydi. chunki qasam faqat Allohning ismi bilan bog'lanadi 1304 savol qasamning lavzi qanday bo'ladi javob qasamni Allohning nomini atab vallohi yoki tallohi va yoki billohi degan lafzlardan birasini tilga elish bilan va yoki har kim o'z tilida Allohning nomi bilan qasam qilamanki deb qasam qilsimi bo'ladi. Qasamning turlari 1305-savol. Qasam nechiga bo'linadi? Javob. Qasam yamin lag'vi. Hisoblanmaydigan qasam yamin munqaad, yamin munaqid, rasmiy qasam, yamin g'amus, gunohga patirg'uvchi qasam deb 3ga bo'linadi. 1306-savol. Hisoblanmaydigan qasam lag'vi degan qaysi? Javob. hisoblanmaydigan qasam, qasam ichishni o'ylamasdan maqsadsiz oldi qasam qilib silish yoki boshqa bir gap qilmoqchi bo'lib diqqatsizlikdan qasam qilib silishga o'xshagan qasam bo'lib, uningda gunohmi yo'q va kaporatmi kammaydi. Masalan, bir ishni ta'kidlash uchun qasamni maqsad qilmasdan yo'q, vallohi deb aytganga o'xshash. 1307-savol. Rasmiy qasam munaqid degan nima? Javob: Рәсми қасам бірә ішінің растықыны іспатлаш, яки бірә төхмәтні рәт қылыш, яки келечекті бірә ішіні қылыдығалығыға, яки бірә ішіні қыммайдығалығыға башқаланы ішендіріш мәқсіді білән қылынадыған қасам болып, оныңға райы қылыш бәріздір. Келечекке айт ішләу үшін қылынған қасамны бұзған кішіге капарет келеді. 1308 суал. Гунах қыпаттырғыч қасам ғамус деген неме? Жауап. Gunohqa patirg'uch qasam Allohning ismini yoki sifatlaridan birini atab turib yolg'on ishqi qilingan qasam bo'lib, bundaq qasam gunohning og'irligidan kafarat bilan yuyildigan, faqat haqiqiy rostchil tavbidan boshqasi qutqizolmaydigan qasam qilg'uvchini eng og'ir gunohlarga patirdigan qasamdir. Qasam qilishning hukmi 1309-savol. Qasam qilishning hukmi nima? Javob. Qasam qilishning hukmi ehtiyojga qarab 5 turlik bo'ladi. Ular farz haram, mustahab, makruh va mubah qatorliqlardir. 1110-cı sual: Qandaq vaqt qasam qilish farz bo'ladi? Javob: Gunohsiz bir insonni halokatdan yoki tuhmatdan qutqizish yoki birovning qonunliq haqqini qo'g'dash yoki haqqoni nikohni yoki haqqoni nasabni isbotlash uchun maqsad qilishga to'g'ri kelsa, bu vaqtda qasam qilish farzdir. Buningdan bosh tortgan odam gunohkor bo'ladi. 1311-savol Қандақ vaqtda qasam qilish harom bo'ladi javob qasam gunohsiz birovni қарлаш, yoki uning halak bo'lishiga yoki birovning haqqining зая bo'lishiga yoki yolg'on нәсәпні rost qilib ko'rsatishga yoki botil nikohni yo'lliq qilishga yoki yo'lliq nikohni inkor qilishga yoki бірауғы зия yetkazishga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu sharoitda qasam qilish haromdir qasam qilg'uvchi bilib turib yolg'on ishga qasam qilsa u gunohga patirg'uchi ig'ir qasamni qilganligi sabablik munofiq bo'ladi munofiqning jazosi kofirninkidan ig'ir bo'ladi munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavitiga tashlanadi sura nisa 145 oyat Qur'on karim yolg'on ishga qasam qilishni munofiqlikning oldingi alomatlaridan qilib ko'rsatgan munofiqlar sizlarni rozi qilish uchun allohning nomini tilg'ilib yolg'on ishga qasam qiladi Agar ular rostilla mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Sura Tavba 62-oyat. 1312-savol. Qandoq vaqtda qasam qilish mustahab bo'ladi? Javob: Orisi buzilgan ikki do'stning yoki er ayolning orisini aplashtirib qo'yish uchun haq va to'g'ri ishga qasam qilish mustahab, ya'ni qilsa savob bo'ladigan amaldir. 1313-savol. Qandoq qishqa qasam qilish makruh bo'ladi? Javob: qasamga ehtiyoj tuyulmaydigan ishlarga yoki tovarni bozorga selish uchun rost ishga qasam qilish makruhdir ammo yolg'onga qasam qilishning haromligida shak yo'q masalan 10 yuanga olgan narsani 15 besh yuanga olgan edim deb yolg'onga qasam qilganga o'xshash ming uch yuz o'n to'rtinchi savol qandoq vaqtda qasam qilish muboh bo'ladi javob qasamga ehtiyoj tuyulgan ammo qasam qilmasimiz ziyon bo'lmaydigan vaqtda qasam qilish muboh gunoh yoki savob bo'lmaydigan ishdir qasamni buzganning jazosi 1115 savol qasamni buzganning jazosi nima javob inson biror yaxshi ishni qilishga yoki alloh ma'ni qilgan ishni tark etishga qasam qilib uni buzivatsa uningga kaparat lozim keladi uningga kaparat lozim keladi shuningdek beqirlarga yaxshilik qilmaslikqa o'xshash biror yaxshi ishni qilmaslikqa qasam qilgan bo'lsa qasamini buzib kaparat ado qilishi farzdir qur'oni karimda bundoq deyilgan yaxshilik qilmaslikqa, taqvodor bo'lmaslikqa va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishga Allohni to'salg'i qilmanglar. Sura Baqar 224-oyat. Qasamning kaporati. 1316-savol. Qasamni buzganning kaporati qanchalik? Javob. Qasamni buzganning kaporati buni oyatda aniq ko'rsatilgan. Alloh sizlarni savallik bilan qilgan qasiminglar uchun javobgarlik tatmaydi. Lekin sizlarni qasdan qilgan qasmanglar uchun javobgarlik tatut. Munda qasmanglarni buzsanglar, uning kapariti oilanglarga berildigan o'ttiri darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir va qazalantirishdir. yoki ularga bir qor kiyim berishdir, yoki bir qo'l yoki bir cho'rini ozod qilishdir. Kimki bunda qilishga kuchi yetmasa, 3 kun roza tutishi lozim. Bu ana shu ishgan qasmanglarni buzganliklaringizning kaparitidir. Qasmanglarga rioya qilinglar. Sizlərinin şükür qilishinglar üçün Allah ayətlərini sizlərə əni şundaq bayan qılıdı. Sura Maide 89-cu ayət. Kafaret beriş tərtibi. 1317-ci sual. Kafaret beriş tərtibi qandaq boludu? Cavab. Kafaret beriş tərtibi iki bolub, birini orundaşdan aciz gələn kişi, ikincisini qıladı. Ular tövəndikcə. Birinci 10 nafar peqirni o'ttiri darajalik tamoq bilan bir vaqt g'azalandirish yoki ularga ba'zi normal kiyimlardan kiyilmagan yangi bo'lishi sharti bilan bir qurdin kiyim ep berish bo'lib bu ikki ishning qaysini qilish ixtiyoridir ikkinchi 10 peqirga bir vaqt tamoq yoki bir qurdin kiyim berishga qudrati yetmagan odam 3 kun ro'za tutadi bu ro'zni orqa orqadan tutish shart qilinmaydi xolisa orqa orqadan xolisa kun otiltib tutaversa bo'ladi